Dabas pazemība Ja jums tiešām ir ko piedāvāt pasaulē, jums būtu jākļūst arī patiesi pazemīgiem. Koks, kad tajā nav augļu, stāv taisnas, bet kad koks ir augļu pilns, tas noliecas. Ja jūs esat lepns un pilns ar ego, neviens nespējas gūt no jums ko vērtīgu. Ja jums piemīt patiesa pazemība – Tā arī ir zīme, ka jums ir ko piedāvāt cilvēcei. Kā kļūt pazemīgam? Jūs varat meditēt par koku, dāvājot pasaulē savus augļus dziļākajā pazemībā, tas noliecas. Kad tas dāvā pavēni vai patvērumu, tas dāvā to ikvienam. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir bagāts, kādu vietu tas ieņem sabiedrībā vai kādas spējas tam piemīt. Kad koks uzzied un tam nobriest augļi, tas noliecas un dalās ar pasauli. Paraugieties uz māti zemi, kas tik dažādos veidos aizstāv, uztur mūs un dod mums patvērumu. Cik daudz ļauna tiek nodarīts mātei zemē, un viņa visu piedod. Pazemību mēs varam redzēt tieši savā priekšā, zāles stiebrā. Kad raugāmies uz zāli savām cilvēku acīm, Mums liekas, ka tā ir mazsvarīga. Katrs var tai uzkāpt. Taču raugoties uz to ar mūsu iekšējo redzi, apjaušam tās patieso lielumu. Agri no rīta, kad redzam uz zāles rasu, mēs sakām, cik skaisti. Pēc pāris stundām mēs varam pa to staigāt, taču tā nekad nesūdzas un nedusmojas. Ja ejam pa zāli ar maigumu izjūtu, mēs varam just vienotību ar māti zemi. Kad iekšēji spējam apbrīnot zāli, mēs sakām, cik tā ir pazemīga, cik liela ir tās ziedošanās. Kā kokam man jānoliecas, kā kalnam man jāpiedod un jātur sava galva augstu, kā mātei man jāpaliek nomodā, kā sirdī man jālūdzas nerimstot.